Տիկին Սելան, այժմ մենք որտեղ ենք գտնվում։ Թղավարտ Կալիև։ Այսինքն ինչու թաղավարտ կալեր երկու գյուղերը նույնանունն դե, ունեն։ Մին թաղավարտ ալի կոչում։ Այն մեծ թաղավարտը էլ փոքր։ Սրան կալեր են հա, ասում։ Հա, կալեր են։ Այո, բայց անվանումներով, դպրոցներով տարբեր են։ Հա, երկու դպրոց ունիք։ Թաղավարտը 12 ամյա դպրոցն է, կալերներ 9 ամյա։ Դուք մասնագիտության ռուսկի язык ռուսաց լեզու եւ գրականություն։ Ասում են, քանի լեզու գիտես, այնքան էլ մարդ Քանի լեզու գիտեն մեր երեխաները։ Գալերի երեխաները։ Անգլիսկի, ռուսկի, արմենսկի։ Խնդրում եմ նաեւ դպրոցի մասին պատմեք։ Մեր դպրոցը փոքր դպրոց է, շատ համերաշխ։ Դպրոցում աշխատում են մոտ 21 56 էլ աշակերտ ունի։ Քանի առաջին դասարանցիկ ունենաք։ Առաջի։ 6 խոխա առաջի դասարան։ Դա լավ է գյուղի համար։ Հա, լավ է։ Ինչպես է մտավորականը ապրում գյուղում։ Դժվար է ձեզ համար։ Դժվար է, շատ ենք չչարվում։ Ինչու՞ գյուղացիներ։ Աշխատավարձը այնքան էր վեր հերիք չանում ապրելի հտը։ Պիտի սամ դղավ Բոստանանից հեյվան պայիս մինի։ Քանի երեխա ունեք։ Երկու։ Ինչ տարիքի են, ինչով են դե, զբաղվում։ Դե իմ աղջիկս 24 տարեկան ամարտուքեց Ստեփանակեր։ Մեր տղաներ հələ պսակվաչի, ինքն է շախմատի դասատու։ Ձեզ մոտ։ Մեզ մոտ։ Ձեզ մոտ։ հա։ сильно фокусом посвящен. Говорит, Մասյան Գրետա 71 տարեկան։ Ադիկին Գրետա 71 տարեկան եք ու այդքան ջահել։ Ջահել ու։ Այո։ Ինչպես եք ապրել, որ այդքան երիտասարդ ու գեղեցիկ եք մնացել։ Ա գեղեցիկ երիտասարդը վերնա, այնմ սաղ ճարերավում կինեմ։ Խնդրում եմ պատմեք ձեր ընտանիքի մասին, գյուղի մասին։ Դե ընտանիքի մասին ինչ պատմենք, սաղ օրը չարչարվում ենք, պենսիան շատ քիչ են տալիս, դրա համար էլ չենք կարող ապրին։ Հատե դի չչարվում ենք, ստեքինի, դեքինի, դի ժողով։ Իսկ քաշակ եք ստանում։ 30000։ Քանի տարի է որ ապրում եք այս գյուղում։ Ստեղ մլհացնված, ստեղ ամուսնացալ։ Եթե փորձեք զուգահեռել խորհրդային տարիների գալերն ու այսօրվա գալերը, ի՞նչ կարող եք ասել։ Առաջ ավելի լավ էր, ինչ թա հիմա հիմա շատ են ժողովուրդը չարչարվում։ Օրինակ մեծամասերը չեն թողնում։ Է Ջաբրայել բան, բայց դե չեն թողնում որ գնանք բերեն։ Որ գնում ենք բռնում են մեզ։ Ո՞վ է բռնում։ Ասմամ իմմծով, էսմինիննա, էմմինիննա։ Կարամ չենք թաքինիկ պին, լավ էր քնում փորնում են։ Եղել է որ գնացել եք եւ բռնել են։ Ո՞ված են փոխան քեցալար վեր մի մաշին փաուկ պին։ Ետ ընտվալա։ Որտեղ են այդ այգիները։ Ջաբրայելա։ Քանի երեխա ունեք։ 3։ Այսօր ապրում եք մեկ ամուսնացալա թորնիկս։ Դե մեկ տղաս էլ դուրս եկածա, աղջիկս էլ էլ ամուսնացած դուրս եկած, մի տղայի մոտ եմ ապրում, մեծ տղայի մոտ։ Գտնում եք, որ անարդարությունները շատ են հա, լավապրելու հա, համար։ հա, Հասե լա էս ճանապարհը վերսարքին, այդ մեզետ է բոլա։ Սա որը մեր փողերը դնում ենք մեքենաների վրա։ Այո։ Կոտրումը։ Դες ինչ ճանապարհ է։ Էկա հատեպիսրացեք էլա վատ ճանապարհն է։ Մայրիկ ջան, իսկ գոյապայքարի տարիների մասին ինչ կարող եք ասել։ Վայ, վայ, վայ, քո շատ դժվար ենք ապրալ, է շատ։ Բայց էվե ինչքան մեծ է փող են ուղարկել։ Ոչ մի մեզ տեղ չի հսա։ Ոչ մի օգնություն տեսած չենք։ Պատերազմի գոտի էլի էստեղ կոչվում։ Բայց ոչ մի պեն տեսած չենք։ ることで、そういうことですので、それで無害になるときに、無害になったときに、そういうことで、そういうことで、そういうことで、そういうことで、そういうことで、 Ռոբե Վուդքերի։ Ինչպես եք ապրում, քանի տարեկան եք։ 77։ Բայց առույգ եք։ Խնդրում եմ գյուղի մասին պատմեք։ Գյուղը ոչինչ, մենակ ճանապարհներն է։ Ճանապարհներն լավ են։ Մնացածը կարելի է լա յոլաչինի լախը չարմունք դուժա, ու էլ չարվեն էլ ապրելու է։ Չարում ենք ապրում։ Ու էլ ճամա թանտրվե խոս կտամ, բայց ճանապարհը սարքելու։ Լահավեր ընտրվում են ող մարդու իր աստավերը նստում։ Ինչ ընտրվի գյուղապետ։ Լա չէ, գյուղապետ վեց, վարչապետ, դեպուտատ մուխտեսն չէ։ Լահայտամ ընտրում քուն փողստանը։ Տոմուկ դեպուտատն չէ։ Լիշնի փողը լիստանում։ Պամա տամ չէ ասա ծեր կարգավիճակը հունցա էս մինու հունցալի, տամ չի ասում։ Լապարը վարչակազմի ղեկավարները, Պենյան Ստեփանակերտը Մարտունա կցած միջանը մի։ Ոչ մինի կամ չեն թան։ Ոզում մասին ապրել է բողոք չկա շատ։ Ինչքան թոշ մշակեք սանուն։ Վայենի ես էլ եմ լալ։ 88 թվից միջանը 94 թիվը պենսիա եմ ստանում։ Ինչ պենսիա եմ ստանում։ 40 մայթ պենսիա եմ ստանում։ 25 ելա տարալա 28, 27, 30։ Երկե երկու պիցերացալա, հա, մենք տարալա 40 մայթ ինչ պենսիա։ Это выше мы получили в этом массе. Я скажу, что вот без военной пенсии ես սիրում եմ որ ասում վայնի պենսիայում ստամ որովհետև հոգով զինվորը երկու տղաս ընդդեղն լալ ես էլ կնեգեսել վեր մի կնեջ մին օր հաց հատխո մին օր թորնավ հաց հատխո ճամա ճոլորում վերունգում Բայց ինչ օրը քշեր, օրը քշեր։ Այն ալ հաստխես փիդայիններին հտելի։ Մեհինից 30 մայ փող աստան։ 30 մայ փող, 40-ն էլ ես եմ ստանում։ դե Ինչ փող ա դա։ Դա փող չի։ Միջանից չարվում չենք։ Ամեն ինչ։ Մեծ սկի դյուժն ասած։ 30000 իմ ճարը։ Տիկին գրետա բարձվում է որ ճակատագրի բերումով ես հանդիպեցի մի գեղեցիկ ընտանիքի, որը շատ ու շատ բաներ ունի պատմելու։ Ես քերի Բեբուդի դե դե այն խոսքը, որ ասում է թող կոչվի զինվորական, ինչքան էլ քիչ լինի, բարձվեց որ գոյապայքարի տարիներին դուք զորուգիշեր Չարմ հաց էի թխում։ Հա, հա, հա, դե։ Պատմեք մի քանի խոսք այդ օրերի մասին։ Դե, քշերը քեզ հալնք թուրնով հաստխել, տոկերը չի եղել, այդպես թաժա ուղարկա զինվորների վրա։ Այո։ Բայց դե վախվխել ավլի։ Ամեն օր վեր մի մեյդեն պերա, սրտաճանք ընկտրալ։ Հասե մեյդեն։ Քանի զոհ ունի գյուղը։ Քարասնմին։ Այսքան փոքր գյուղ։ Հա, քարասնմին զոհատով։ Շնորհակալություն, որ հա։ այսօր էլ դե, մեզ հետ եք։ Պրոստը մեր խնդրանքը նա վերես ճանապարհն են պատրաստին, մեր փողերը լող գնում է մեքենաների վրա։ Տիկին Ելիզավետա, Այժմ մենք որտեղ են գտնվում։ Ցանկանում եմ իմ ռադիոյում կնդիրները ձեր խոսքով իմանան, թե Արցախյան որ ուղում ենք, որտեղ ամասում ենք եւ այլն եւ այլն։ Այժմ մենք գտնվում ենք Արցախյան հանրապետության Մարտունի շրջանի Թաղավարգյուղում, նոր գյուղապետարան։ Գյուղապետարանը գտնվել է ստերից մոտ 4 կիլոմետր բարձրից բարձր։ Գյուղը ունի 7 կիլոմետր երկարություն եւ բնակիչներն հիմնականում զբաղվում են դաշտավորությամբ, անասնապահությամբ, եւ ասամ աշխատում եմ ձեթի գործարանում։ Դուք որտեղ եք աշխատում։ Երկար տարիներ աշխատել եմ Թավարքի համայնքի աշխատակազմում որպես աշխատակազմ քարտուղար։ Այժմ եմ շարունակում եմ աշխատել։ Պատմեք նաև ձեր ընտանիքի մասին։ Ինչպես եք ապրում։ Սովորական գյուղացու կյանքով ունեմ օժանդակ տնտեսություն եւ զբաղվում եմ բանջարաբուծությամբ, դաշտավորությամբ, ցամաքորեն, սեփական դաշտերում ցամաքորեն եւ նորմալ ապրում եք։ Քանի երեխա ունեմ մեկ տղա, առաջատար մասնագետ, ծրագրավորող, աշխատում է Ստեփանակերտում։ Նորմալ ապրում։ Եթե խաղացությունն եւ դիշարմանը շատ գոհ։ Դժվարություններ կա ծին հարցավը, ճանապարհների հարցավը, բայց հաղթահարելի դժվարությունները եւ ժամանակի ընթացքում գոհ Պարոն Հարությունյան, հանդիպել ենք շատ տարիներ առաջ, ասեմ, որ արտակինով գրեթե նույնն եք մնացել, էությամբ հոգեբանությամբ նույնպես այդպես է։ Այո, կարծես թե ոչինչ չի փոխվել մեր կյանքում։ Բայց փաստորեն փոխվել է։ Փաստորեն ծերանում ենք։ Կառավարության աջակցությամբ գյուղում նոր դպրոցի շենք է կառուցվել, կառուցվել է համայնքային կենտրոն, հանդիսությունների սրահ, գյուղը լրիվությամբ գազաֆիկացված է, վերանորոգվել են խմելու ջրի հին ցանցերը։ Դրանից բացի արտիզան ջրհոր է կառուցվում, որ เป զի խմելու ջրի քանակը ավելանա, որ ամռան ամիսներին գյուղացնեն նեղություն չքաշեն խմելու ջրի։ Իհարկե, եթե մենակ խմելու ջուրը որպես խմելու ջուր օգտագործի, այսօրվա դրությամբ էլ կարողա բավարարի մեզ, բայց քանի որ յուրաքանչյուր համայնքի անդամ ունի տնամերձ, ուստի ուզենք թե չուզենք, պետք է տնամերձը ռոռոքի։ Այդ ռոռոքման հետ պակասում է ջուրը, խնդիրներ է առաջանում ցանցի միացնելու ենք արտեզյան ջուրհորի ջուրը, որը լրիությամբ կբարավարի եւ խմելուն եւ ռոռոքմանը։ Սկսված է գյուղի ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքները, ասինքն սալահատակում ենք։ Կիլոմետրից ավել արդեն սալահատակված է եւ գործը ընթացքի մեջ է։ Հուսով ենք, որ միջև վերջ այդ գործը իր ավարտին կհասցնենք։ Այսինքն մեր գյուղի գյուղամիջան ճանապարհը շատ երկար է 7 կիլոմետր այդքանը տարիների ընթացքում պետք է կատարվել, շարունակական process է, այդ էլ է գործընթացը ուժի մեջ է։ Բազմազավակ ընտանիքների համար պետությունը բարերարների օգնությամբ կառուցել են երկու նոր տներ, այսինքն դրանք վերաբերում է 7 եւ ավելի երեխաներ ունեցողներին։ Ունենք նաև 5 երեխա ունեցող տնտեսություններ, որոնք համար եւս կկառուցվեն նոր բնակելի տներ, ասենք հողահատկացումը արվածա թղթաբանությունները արվածա երևի կամ տարեվերջին կամ երկու տարվա սկզբին դեդ երեք բազմազավակ երեխաների համար պետության օժանդակությամբ նորից նոր տներ կկառուցվեն։ Ընդհանուր առմամբ յուղի բնակչության քանակի մասին, երիտասարդների մասին։ Գյուղից համարյա արտագաղթ չկա։ Բոլորիս համար շատ ուրախալի լուր է։ Գյուղում ունենք 1300 բնակիչ։ Թաղավարտում։ Թաղավարտ, թաղավարտ գալի։ Այսինքն գյուղը երկու տեղամաս ունի։ Համայնքում երկու իրավազոր գյուղեր են՝ թաղավարտ գալի եւ թաղավարտ։ Բայց մի համայնքապետան։ Իսկ ինչու առանձին անուններ ունեն աշխարհագրական տարածքն է ստիպել։ Չէ, ուրեմն սկզբից եղել է թաղավարտը, բուն թաղավարտը։ Ստեղ եղել է գալեր, առաջ որ գալ էին ասում, այսինքն այդ հատիկը ձերքով էին մշակում, ստեղ գյուղի գալերի տեղամասն է։ Կամած կամած շրջկենտրոնից ճանապարհից մոտիկանալու համար իջել են թաղավարտից, այս տերիտորիան էլ տենց էլ մնացել է թաղավարտի գալեր։ Միջև հիմա էլ այդ անունը պաշտպանում Ունենք երկու բուժկետ, ունենք երեք դպրոց, երկու ակումբ, ասինքն համարյա երկու հավասարազոր գյուղեր են։ Երրորդ դպրոցի մասին որ նշեցի, այդ մեր համայնքում է կառուցվել այդ դպրոցը, բայց կոչվում է Կարմիր շուկայի դպրոց, քանի որ Կարմիր շուկայի տերիտորիայում հարմար տեղ չի եղել, այդ դպրոցը կառուցել են մեր համայնքում։ Այդ դպրոցի ուսուցիչների կեսից ավելին մեր համայնքից են, մեր գալեր կոչվող տեղամասի ներքևի զոնայի երեխաները նորից է դպրոց են հաճախում էլ իրենց տներից ավելի մոտ է։ Պարոն Հարությունյան, փորձենք ամփոփել տարին կապված βέρքահավաքի հետ։ Ինչ կարող եք ասել։ Տարին բոլորս էլ գիտենք անբարենպաստ է եղել, ասինքն երաշտ է եղել։ Ձմերը ձուն չի եղել, գառնան անձրևներ չեն եղել, ամառնել խիստ շոթ է, բայց էլի հարկ աստծու բերք հավաքել ենք գարի, ծորեն, ստող սկսի Եգիպտացորենի բերք հավաքը, հաճար գառնալացանից բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, մենակ պտուղն ա եղել, քիչ է դել կարկտահարություն ա եղել։ Համարյա ամեն տարի ստե կարկտահարություն անում է քիրսի։ Ոչ այն այստեղ ամբողջ Արցախը կարկտահարվեց։ Ահա, բայց մերը այդ կարկտաբեր ամբերը հավաքում են քիրսի գագաթին ու մեկ էլ քիրսի ստորոտում են, ուզած չուզած Զարդարաշեն գյուղը, Սարգսաշեն գյուղը եւ Թաղավար գյուղերը համարյա ամեն տարի կարելի ասել կարկտահարում եք։ Ունենք կարկտա պաշտպանկայաններ, բայց դրանք ներքևի զոնայում են, ասինքն դրանք դրա այնպես են տեղադրված, որպեսզի կարկուտից պաշտպանեն վայելահողը։ Իսկ պատահատու այգիներ ցավոք սրտի բոլորը կամ գյուղի տարածքում են, կամ գյուղից վերև են, այդ զոնայում չկա կարկտա պաշտպան կայաններ։ Դա համար էլ մեր զոնան էլ կարկուտի զոնայա ամեն տարի համարյա դուրսում ենք։ Պարոն Հարությունյան, ո՞րն է յուղի ամենամեծ հաջողությունը եւ ո՞րն է ամենացավոտ հարցը։ Յուղի ամենամեծ հաջողությունը այն է, որ ինչպես նշեցի, արդեն ունենք բազմազավակ ընտանիքներ, երիտասարդությունը չի լքում յուղը։ Ցավոտ հարցն էլ ճանապարհի հարցն է, բայց դա մի քանի տարվա ընթացքում կդարքավորվի, նորից եմ շեշտում, որ սալահատակման աշխատանքներ են կատարում, բայց շատ դժվար աշխատանք է, բայց հարկ Աստծո, որ սկսել ենք երևի ավարտին կհասցնենք։ Ձեր ապրած կյանքը, ձեր տարիների փորձը իրավունք է տալիս այսօր մեր ռադիոգնդիրներին ինչ որ բաներ ասելու, խնդրեմ ասեք, կապված հայրենիքում ապրելու, կապված խաղաղության, կապված հարևանությամբ ապրող ճշնամու եւ շատ-շատ այլ, այսպես ասած, կապվածների մասին։ Ես գտնում եմ, որ ամեն մարդ պետք է ապրի իր հայրենիքում։ Այսինքն հայը պետք է ապրի Հայաստանում կամ Ղարաբաղում։ Ինչ ինչ պատճառներով եղերն է հայերական պատերազմը հայության մի մասը լքեց, հիմա մեծ սփյուռք ունենք։ Ես ցանկանում եմ կոչ հանել մեր սփյուռք հայրենակիցներին, որ վերադառնան իրենց հայրենիքը, ինչ որ ներդրում են անում այլ պետություններում շինությունա, գործարանա, դրանք ժամանակի ընթացքում այսպես թե այնպես իրենցը չի լինելու։ Կմնա այդ պետություններում։ Բայց եթե հիմա մեր հայրենակիցները, եսին շատ լավ բիզնեսմեն հայ ունեն դրսում, իրենց ներդրումները բերեն հայրենիքում։ Ունեք դուք բարերարներ օտարափերում ապրող, ովքեր կապված են գյուղի հետ։ Ցավոք սրտի չունենք։ Մենք մեծ համայնք ենք։ Նախանձով ենք լսում, որ օրինակ Ջարտարում, ու նման համայնքներում կան բարերարներ եւ մեզ օգնություն են ցուցաբերում մեր շրջակա գյուղերին։ Մենք ունենք բարերար Բարիս Բալայան անունով մեր գյուղի ծնունդա ապրում է այսօր Ստեփանակերտում մի լավ նախաձեռնությամբ հանդես եկել Թաղավար գյուղում, բուն Թաղավար գյուղում 5 դպրոցի շենքի տեղը երեխաների համար մի հոյակապ խաղահրապարակը սարքել։ Նորից եմ ասում, իմ անունից համայնքի ժողովրդի անունից շնորհակալություն եմ հայտնում ես Բարիս Բալայանին։ Ունենք նաև եղբայրներ Կարեն եւ Ֆելիքս Ալավերյաններ, որոնք էլի մեր գյուղից են, հիմա էլ ապրում են մեր գյուղում ու իրանք էլ են աջակցություն հասցնում իրանց ուժի ներածի չափ։ Ինչով են զբաղվում։ Ալավերյան եղբայրները հիմնականում ունեն վարձակալած հողակտորներ, գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում Ֆելիքս Ալավերյանը հիմնական գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, Կարեն Ալավերյանը շինարարական գազམ་ակերպություն ունի։ Ու իրանց ուժերի ներդրուցել է այդ երկու եղբայրները օգնում են գյուղին։ Ուսում են ունենք մարդիկ, բայց ցավոք շփի այսօրվա դրությամբ ներդրում չեն արել։ Տա Աստված, որ այդ մարդիկ էլ շրջվեն հայացքով դեպի գյուղը, իրենց բնորանը։